Radio Trama, el 91.4 Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Arranca el pim-pam-pum en aquesta edició 256 en directe dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca des dels estudis de Ràdio Trama. Avui amb un programa molt especial, avui estem només al mestre de Tecles i jo, avui farem un face-to-face -face, que dius, bonic, avui no presentem gaire perquè estem tu i jo, com va això? Pues molt bé, Isma. La veritat és que trobem a faltar els dos mendes, sí. el, el Manoro i, i l'Eric, que no han pogut venir. Avui anem coixos. Anem molt coixets, però escolta tu, ens ho manegarem prou bé i a més ens hem preparat un pedazo de programa ultra especial, o sigui, a part de que és especial perquè és un face-to-face i això ja, ja, ja és estrany, avui jo continuo una mica com la setmana passada que vaig portar un programa 100% vegan, doncs avui també porto... Avui també, eh? Ole. Porto una escopeta amb nou bales tot és 100% vegan. I em sembla que tu, Isma, també... Jo també porto un programa prou especial perquè coincidint amb el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, porto un, un programa amb temàtica feminista i amb, amb veus femi femenines. Totes les veus que avui sonaran de, de les meves cançons són, són femenines. I també l'agenda també és una agenda exclusiva pel, pels actes previs i posteriors del 25 de novembre. Així que amb moltes ganes de que això arranqui, amb moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor per a aquelles que no sabeu el Pim Pam Pum. Som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que barreja estils diferents i que toca temàtiques polítiques i socials. Avui, en concret, el veganisme i el feminisme. Pues així, em sembla que començo jo. Sí. I com la setmana passada, també he intentat que ser una mica variat en els estils, no? O sigui, no i, bueno, I com la setmana passada, també cap al final pues, ja se me'n va de mare i... Ens va sorprendre molt la setmana passada alguns estils que portaves, eh, Riqui? Sí, sí, sí, força, força. déu nhi És que vaig fer aquella, aquella feina de búsqueda i captura de... I mare meva, és que encara al·lucino de la veritat. I, I no he acabat, eh? Vull dir, d'allà on estic traient el material encara n'hi ha, hi ha un munt, no? Hi ha un, un munt, munt per, que tinc per escoltar i per destriar. Riqui, se'ns ha passat de dir que ja tenim editat i ja tenim a, a la nostra web, a radiotrama.cat, el programazo, el, el festivalaco, de exactament, de Casparrata. El 20, el 20è aniversari, que es va gravar tot, sí. i sona prou bé, sona prou bé. Els Progeria, els Calanya, els Ataco amb Armada i els mateixos Casparrata, amb, amb les entrevistes i els concerts, tot allò ho teniu a radiotrama.cat, programa 253. Sí, haureu de tirar una mica cap enrere perquè, perquè està penjat quan, a la data que tocava però clar, no l'he penjat fins ara. Bueno. O sigui, Feu-li una ullada. I tant que sí. Mira, per començar, me'n vaig cap a Argentina. És una, una cantautora que es diu Sofia Viola i he tret d'un disc que no sé com es diu, però sé que és del 2010, un tema que es diu Caca en la cabeza. Arranca el pim-pam-pum. alimento fue leche materna, me enchufaron squeak, como goza buena, yogures petit, me compraba mi abuela, serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajitas y sorpresas, Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle para masticar y arruinarme las muelas bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más, tus anuncios mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte y natural, sin ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. y nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja, su lengüita mascó, pasto de pradera y su leche la dio, esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca, que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la gente si miramos TV caca en nuestras cabezas. Quita en oreja. Creo que hay que volver a la antiguas de muerte natural sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Qué chula. Que guapa, Riqui. Ben xula, eh? Molt xula, la veritat que sí, m'ha molat molt. Les lletres ben combatives, de retorn una mica al, als orígens, no? que tota, tota la cosa innecessària que a través de la publicitat, la televisió sobretot... Que en... Tot el que ens enxufen. La caca en la cabeza, no? ens sí, fiquen tota la merda merdes al cap i ens oblidem de lo, de lo important de veritat. I tant. Ben guapa, ben guapa per començar. déu nhi quina, primera, quina primera bala que ha tirat el mestre Tecles. Mira, i ara la, la primera que tiro és una, és una que tinc molt poqueta informació. La veritat és que no, no, no es deixa veure gaire. És l'Sky, és una jove cantant del Masnou, que abans era coneguda com a Fanny, i només us puc dir que eh, porto una cançó que es diu Voce Rota i que ens agradaria que, que donés més pistes perquè no, no, no té àlbums, mm, fa, fa cançons, això sí que sé. Sé que va guanyar... Les va penjant d'una en una conforme les fa, no? Exactament. Exactament. Cada, cada cançó és com un món. Ella ho explica en una entrevista que, que li van fer arran de que va guanyar un certamen important d'aquests de, de, de música. I, i bueno, des del Masnou, amb, amb una veu femenina també molt, molt característica, us deixo amb, amb l'Sky. Vinga. Vinga. la preu, jo sempre estic d'en peus. Sé que la vida és breu, jo eterna com els déus. Surts a mi i ets ateu, camino amb els meus. Jo única arepa de tot el que tu veus. Sento el hip-hop, és un mite, l'èxit queda lluny, és en llums del que sóc. Jo disseu buscant el camí cap a Ita. Carai, que difícil que és trobar el meu lloc, no m'aixanta el fracàs, que m'oblidi si de cas. No espero la fama, vull la família al costat. Escric tot el que miro quan tinc els ulls tancats. Els ritmes que m'invento són d'allò més delicats. I joder la mania de marxar per descobrir qui es queda al meu cantó, qui es queda per aquí. És així, a la fi, patir per ser feliç. No confio en ningú, ni pa confiar en mi. No sóc només que un somni, no sóc només que un cant. La veu d'un àngel savi que sap que el cel li va gran. No sóc només que un somni, no sóc només que un cant. La veu d'un àngel savi que em crida endavant, endavant, endavant, endavant, endavant. endavant endavant, endavant. Per ser un tema de hip-hop curtet ja ens agradaria que fes més música a l'Sky, la veritat és que sona de luxe amb aquestes bases que es busca allà per internet i que, i que jo crec que, que, que està cridant eh, està fent autèntics crits perquè algú doncs, li dongui un cop de mà o, o ella mateixa doncs, que es pugui eh, auto, autocultivar per tal de poder treure bases pròpies i, i continuar amb la seva bona música i les seves bones lletres. Molt bé, eh? bon tastet. És... Sí. Per la veu us sembla força joveneta. És molt joveneta. És I, molt joveneta. I, bueno, i apunta maneres, clar que sí. De fet, de fet, és una xavala que canta des que era nena. Vale? O ah. sigui, ara joveneta, però ella, ella ja de, de petita ja, ja, li, ja li molava, que, que bueno, ara fa, fa un temps que va treure, va treure algun treball, però no, no en forma de CD, sinó en forma de, de cançó, i ja et dic, va guanyar algun cert, un certament d'aquests musical, però, però poqueta cosa ja de l'Sky més, més del que voldríem, o sigui, menys del que voldríem. Bueno, però bé. Eh? poc a poc i bona I tant, lletra. No? I tant, des d'aquí l'animem a que ens dongui més de, del, seu, del seu bon art i bueno, això, això continua. Més, més inici d'aquest pim-pam-pum. Què, què ens portes tu ara? Més tecles? Jo continuo, abans d'avançar cap a altres gèneres, continuo amb una mica de cantautor, però en aquest cas ja veràs que és una mica diferent a, a la, com es deia, la Sofia, Sofia Viola que he portat abans, i a més canten en anglès. Yep. Són, una, eh, són els True, True Nature, però amb, amb una X al principi i al final, o sigui, si els busqueu, Trunatur. X, X. Correcte. I el tema, el tema és extret del seu àlbum For the Innocent del 2008, i el tema que he triat es diu One Species, una espècie, i deixa'm dir que aquesta banda es va formar a Estats Units, però està form... o sigui, la idea va ser creada a Estats Units, però els membres són de dels quatre continents. Hòstia, de, quatre sí o no? diferents. Ja ves, un asiàtic, un africà, un, un no europeu, un americà... però... Clar, són, en falta un continent, no? Sí. Però, bueno, sí, sí, un de, sí. més o menys un de cada. I què anava a dir, què anava a dir, què anava a dir? Bueno, us la poso i després ja, ja ho comentem. Molt bé. Enxufa-la. Enxufa-la. tots el mateix, no tots els certs que sentim, que tenim... Bueno, el sentit, a diferència de les plantes que no tenen el sistema nerviós aquest, no poden patir bueno, d'una altra manera, però... Però no, no senten igual. No, no tenen els sentits aquests. M'ha agradat el que m'has dit fora de micro. Ja tinguis ales, escames o pèls o el que tinguis, totes sentim, totes som una mateixa espècie i tant. Molt bé, molt guapa, molt guapa. Impressionant la veu, impressionant el, la música, quina harmonia, ben guapa, ben, ben guapa amb les Clar que sí. déu nhi Ara, després d'això, ja ens animarem una miqueta més. Eh? Bueno, a, mi, a, mi, a mi, de moment, m'està passant molt bé aquest programa. Estem tot just a, a, als inicis encara, però m'està passant molt bé. Encara trobem molt a faltar el, el Manolo i l'Eric. Esperem que allà on estiguin ens estiguin escoltant i s'ho estiguin passant una miqueta bé com nosaltres. Ja sabeu com, com estem aquí, fumem i bevem una mica. Jo que consti que, igual, <laughs> que també porto cançons que sonen a Eric, i també me'n vaig cap a Sud-amèrica en més d'una ocasió ah, sí. Manolo Style. o sigui que... En realitat hi són. No, no hi som a eh, cor present, a eh, cos present, però, però hi són, però hi són d'esperit, clar que sí. Molt bé, mira, jo us porto una segona peça, Són, és una banda que, que li donarem la benvinguda perquè és la primera vegada que passen per aquí, de fet és la primera vegada que passen per aquí perquè fa poquet, poquet que, que han sortit, però no són noves. Són Les Tribade, és una banda catalana de rap combatiu amb lletres i veus per part de la, de la Massiva Lula, la Vita i la Sombra Lor. La Vita que està amb, amb, amb diversos sí, projectes. Sí, aquí l'hem portat en, en, com a Vita tal qual, que és com es deia als inicis i després... Sí Ara tampoc no em surt a mi, però, però sí. Ja... Sí, està, va venir fa poquet a Barberà, de fet el cap de setmana passat va estar a Barberà amb l'Estensa Furore, ara, ara ah. ens ha sortit, i també doncs, donant un cop de mà sembla que el projecte aquest nou que també té el Pau Llong, bueno, ah, està, ah, és veritat, això, està, sí, està tot arreu la Vita. I a més a més amb la producció del Josh, vale? és un pedazo de banda, l'Estribade, que porten un, un temazo extret del seu videoclip que van treure el 7 de novembre d'enguany de, i és un temazo que es diu Gau Passa. Enjoy. Soy rara montaña rusa, soy puta ni soy mala de... Demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Y sepa allá quiere estar sola. Ni lujo ni cuello tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me miras por detrás. Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Te la valía, te la va a montar, te la valía, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. Que no pueden discreparse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa. típica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. de bodega pasa más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. de bodega pasa más de 40 en el Kelly. El fin de que viene te juro que no me lío. Salgo de casa con la hora pegada al culo. Con mis legañas, con mi poco disimulo. El lápiz de ojo restregado hasta la frente. Y el abrigo lleno mierda siempre. Ma, ma, mamá, ma, ma, pa' dónde vas esa pinta no puedes entrar, tu pelo todo roto forma andar más raperas que la mamá en los pantacas pana, más polémicas que la barba de mi hermana. Sacarte mi tabaco, que vengo con ganas. La sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida familia normal que de mí no se fíe. Mi papá cruzando los dedos pa' que no la líes La oveja negra, la extraña, la excéntrica. La que hace menos gracia cuando te replica Cuando incomoda, no mola ya, chica. Si sabes que soy rarita, ¿Para qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte, no aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón, las desheredadas primas síguenos la pista. Esto es levo, kiki, rap, feminista. yo no soy un florero. Me escuchando a Camarón charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, traumas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo para tanta gestión. Estoy desconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento acharnegado. En la calle en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento, mamá, nunca seré doctorada, pero. Mira qué bonita mi manada. Tengo pa' nénica, nénica, tengo a mi comarca pasarlo bien. La única que tal no responder, el amor que tal no lo quieras saber. El caos de problemas, ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no sé la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te malé. que ja n'estem fins al cony de la vostra maleïda violència patriarcal. Que brutalíssim, amb aquests canvis de ritme. Així... Anem amb base, eh? com li foten, eh? Amb el hip-hop així més sostingut i la base s'accelera i elles també i mare meva, com... I quan s'acceleren com hi van, eh? Com hi anaven? Com hi anaven les Tribade, que no sigui la darrera vegada que vinguin, que treguin algun, algun treball més complet, que, que de moment només tenim aquesta primera cançó. Van de nova, però aquestes no són noves. Això no, no és el primer que fan. Eh? Ja, ja, ja nota... saben, ja eh. saben que porten entre les mans. Sí, la veritat és que uh, just que van treure la, la cançó, que va ser, com dèiem, el 7 de novembre, o sigui, la penya a les xarxes bullint, bullint, la gent flipant, dient, mare meva, quin temazo i tal, la portava a la recàmera i avui, un dia com avui, prèvia al 25 de novembre, havia d'entrar i, i ahí, la, ahí la tenemos. Molt bé, molt bé, Isma. Hi ha un moment que em sembla que diu eh, soy la típica que t'insulta quan me mires por detrás o algo així, que també, déu, déu nhi quina actitud, quin <laughs> flow, com, com li fotien. Ben guapa. Més música combativa, més pim-pam-pum. Seguim en aquesta edició 256, que portes ara més de tecles. Jo me'n vaig cap a New York porto un duo de New York que es diuen Dead Press, amb Z, Prez. Dead Press. Dead Prez, sí. No sé com es pronunciarà a Nova, a Nova York això, però... L'Eric, l'Eric segur que ens, ens hauria de dubtes. <laughs> Ell que és de Nova York, o gairebé. Del disc de l'any 2000, Let's Get Free, he triat un tema que es diu Be Healthy, o sigui saludable. Ja veureu que s'han acabat per mi els cantautors i comença eh, a venir una mica de flow, que ja tocava. Eh? Bien hecho. It's all love. It's all love. sweets, only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap cause it's filthy. Lentil soup is mental fruit and Ginger root is good for the youths. Fresh vegetable with them ice high stew. Sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable. So I eat what come from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, uh-huh. no accelerant. Uh-uh. Strictly herbs generated from the sun, cause I got melanin and drink water. Eight glasses a day cause that's what they say. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all. Yeah, yeah, yeah, hold the fuck up, yo. Take this little intermission. Listen what the fuck we got to say, you know? World is born, son. Niggas been living foul for too long, know what I'm saying? Smoking bogeys, fucking drinking all types of shit, wailing out, not giving a fuck what they put in their bodies, son. Know what I'm saying? About time niggas start thinking about that shit, son. Know what I'm saying? That shit is fucking making us deteriorate, son. Word up, we gotta care about our little babies and shit, son. Niggas got kids to raise. Straight up, you gotta start learning yourself, learning about your health, son. Learning this world we live in, kid, know what I'm saying? It's time to start changing all that shit, God. Word up. So I'ma leave y'all niggas on some shit like that, you know what I mean?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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què aquest de, aquests, perquè és un duo, aquests de pres? Hi ha una diferència entre tenir una mica de flow o tenir un bon flow o tenir el flow. I aquest, eh, aquesta, aquesta aquest... era el flow, en, in person. Espectacular, espectacular. Jo, jo crec que ja els havia escoltat, però feia molt de temps que no passàvem per aquí, feia Crec molts anys. Crec que així famosetes una mica. Sí, home, ja, ja ho hem de ser. En quan ha sonat la veu he pensat, hosta, jo aquesta penya ja els he catat. I sí, sí, sí que és veritat que tot el que fan, tot el que toquen ho converteixen en or, podem dir, perquè perquè és, una, és, una, és un gran duo de, de hip-hop i sí, sí que és veritat que són els creadors del, del flow, podríem dir. La veritat és que no m'he fixat si tot el que fan aquests d'estil vegan o, o què, però aquesta, la lletra molt, mm. molt combativa. No t'ho sabria dir, jo sé que algun cop els he portat, crec que el vaig portar un cop, de fet només, i que era un temazo que em va recomanar el Marc Palli, això sí que, sí que ho recordo, però no, no sé si tot el que fan és, és vagar, però la veritat és que sí que tot, tot el que fan ho fan amb, amb el flow aquest seu espectacular, espectacular la que t'has tirat. Ai, ai, doncs benvinguts al Pim Pam. Que Clar és... que sí. Molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecla. Seguim tu amb, amb... amb què em respons? Eh? Mira, et canviant una miqueta de, de registre. Ah, sí? sí? a més em respon anant a casa teva. No, no, no saltarem xarco ni res. Són els Sense Sala, aquesta banda garenca de pop-folk festiu, formada el 2010 per la Nasi i l'Alicia a les guitarres i a les veus, l'Albert a la bateria, la Cristina al teclat, el Salva al baix, l'Anna al violí el, el Pep a la, i el Pep a la trompeta. És una cançó que podem dir que els hi ha robat, així de clar, els hi ha robat. Soc un mangui i els hi ha robat perquè és una cançó que tampoc no està ni al YouTube, almenys jo no l'he trobada. L'han posat en el Facebook i, bueno, fent un tràpic al mestre Tecles em va ensenyar, doncs eh, l'he baixat. És una cançó per reivindicar el paper de la dona a la música. És una versió de Walk, eh, de Walk the Moon. No sé ni el nom de la cançó, però sí que sé que la vull dedicar, igual que tot el programa sencer, a la meva estimada companya de vida, a la meva estimadíssima Nòlia, a la meva, a la meva companya i a la dona lluitadora que, que viu al meu costat, que és, la, que és la Noelia, per ella que sempre li envio un petonet i, i una cançó. Aquesta, aquesta i la resta del programa va per tu, carinyo. Ens hem passat la vida sentit són prou fortes per opinar que les nostres cames han de ser de i ni la por a les mans, però les coses canvien i els dies família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda, una agenda que, com abans us hem dit, eh, ve plegada d'actes i tots eh, previs o posteriors i també durant de eh, la diada del 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones. Eh, el, primer, el primer cartell que portem és, és el següent. A les aules i als carrers ens volem vives i no valentes. Divendres 24 de novembre, a partir de les a partir de les dues de, del migdia, xerrada Violències masclistes explícites i implícites en el marc educatiu, amb Celeste Muñoz i Àngels Esteban, treballadores de la COS a la UB del Raval i dues militants del CPC del Raval. Lectura del manifest i mural feminista participatiu, tot això com dèiem a la Universitat eh, del Raval i organitzat per la gent del CPC. I més actes dins d'aquesta agenda, les terceres jornades a molts plurals sobre no monogàmies, a la Cinètica, a Sant Andreu, a Barcelona, els, el, els dies 27, 26, 27 i 28 de gener del 2018.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 Vinga, va, ara sí que entro jo també amb una mica de hip-hop, són, eh, és el... A veure com ho dic això. És el ZPU d'aquí de Barna, que és el, el nom artístic de l'Adrià Cabrera, que ve acompanyat amb l'Estero Vejero. Ja veureu, és, bueno, és un tema que es diu Instinto Animal, extret de l'àlbum del 2013 12 lunes, i bueno, també que l'esclamen bastant. Fum-li bona! mírame a los ojos, en mí no hay vanidad, todo lo que tengo es mi libertad. Quisiera sumergirme, acompañar las olas y divertirme, hacer parábolas, nadar a solas, sentirme libre a todas horas, explorar mil zonas, usar mi zona, en fin, tener las cualidades de un delfín, surcar ese confín remoto con mil como yo, protegido, guiar mi dirección con un silbido, mi sonido es nítido, navega por el líquido, kilómetros y guardo siempre algún barco perdido, yo podría haber nacido en otra piel, la de ese cocodrilo que decora la maleta de tu hotel, la de ese perro fiel que abandonaste en la sombra, quizás sería aquel que tu suelo es una alfombra. ¿Y acaso eres mejor si careces de garras de tigre? Te agarras a la libertad y no eres libre. Yo recorro la sabana en la africana estepa. Algún rugido de socorro al ver un forajido y su escopeta. Quiero trepar a los árboles, ir de copa en copa, sentarme plácido bajo un sol que me arropa. ¿Acaso puedes galopar por los prados de Europa, notar la lluvia, mojarte hasta estar hecho una sopa? No caben esos prejuicios, solo instinto animal. Si nos miras distinto será tu ser racional. Pero ¿quién tiene razón si el corazón se nubla? Solo haz una reflexión, verás quién vive en una jungla. con surcar el cielo. He planeado planear sobre el viento en este vuelo, que lo anhelo si me alejas. Y dejar a mi canto si me dejas. Y volveré a ser yo si me dejan estas rejas. ¿Quién dicta prisión para un corazón suave? ¿Qué clase de compasión me encierra bajo llave? Puedo ser un ave, quiero rozar esa nube. Puede que tú me degrades más porque no subes a mis altitudes. Y aquí una de mis virtudes tengo muchas más. Porque no escuchas más, así quizá me oirás. Somos iguales, siente las señales naturales más reales en el reino de los animales, del lobo a los marsupiales, del halcón a la serpiente, todos plurales, tu contracorriente. ¿Será que tu gran mente hace que me menosprecies? Hermanos masacrados, la extinción de mi especie. Que ciego no me ve cuando mira mis ojos y mata a mis hijos y me pone cerrojos. ¿Cuántos mares teñidos de rojo ahogan mis penas? Si eres tú la llena o no corre sangre por mis venas. Y en apenas una década menguó mi manada. Hoy el prado es arena, otra colmena quemada, otra ballena cazada a manos del humano, otro pelícano bañado en crudo muere temprano. cuido a mi manada como si fuera mi vida. En ello lucho sin espada, mi alma está ligada con todo lo bello. Yo no estoy encima, estoy al lado de cada mirada. Hay algo tan puro en ti que no admitirlo es negarme. No saber ver el alma que hay bajo la carne. Nos une el agua, el fuego, la tierra, la sangre. Solo hay un enjambre, yo voy a quedarme. La tierra no nos pertenece. Debemos compartirla. és nostra única esperanza. Nostra única esperança. Bueno, un bon duo de veus també, eh? A mi m'han flipat les veus, sí, sí que la, la lletra combativa, la música ben guapa, però les veus impressionantes, o sigui, tant d'ell com d'ella, les dues veus eren impressionants. Ben guapa, ben guapa la proposta, m'has deixat bocabadat ara mateix. A mi així m'agrada, així eh? m'agrada. Déu-n'hi-do, déu nhi déu més... Com es deien aquesta gent que els seguirem bé de prop? El, la, o sigui, si busqueu la música ho trobareu com a ZPU, ZPU. Però darrere d'això és eh, l'Adrián Cabrera, que és d'aquí Barna, i amb la col·laboració de l'Ester Vejero. Ja ves, pues, quines veus l'Adrián i l'Ester, la, déu nhi Guapíssima, guapíssima la cançó, el tema, el tema també també s'ho val. Sí, avui, bueno, avui el que importava és, en el teu cas, les lletres feministes i en el meu les lletres veganes. Llavors la música també és un acompanyament que esperem que també l'encertem una miqueta i, i ho caudiu, però bueno, el missatge, el missatge és el, el, missatge el, lo, lo destacable. I tant que sí. Mira, doncs jo ara, per continuar amb aquesta edició 256, us porto el Sunza, que la veritat és que... Eh, ai, ai. Sí, el Sunza és, és, és una Com banda... t'agraden, eh, aquests? És que se m'està acabant el CD ja, o sigui, ja, jo ja no sé què portar perquè aquesta era l'última, aquesta era l'última, per això es diu Bestebat, ja, ja us he dit el nom de la cançó, eh, una més. Eh, jo crec que és una cançó que van fer no, no, mm, crec, no, crec que no és feminista, eh? la veritat sigui dita. Sí que les veus ho són, evidentment, però la, la cançó crec que no és feminista. Jo crec que és una cançó que van fer expressament per quan acaben un, un, un concert, doncs eh, quan la gent els hi diu allò de Bestebat, que vol dir una més, eh, com, com aquí quan cantem una cançoneta i mon anem, o una més, o otra, otra. Pues ells van dir, vale, pues perquè la gent se'n vagi contenta, els hi farem una més, que es diu així, una més. I és una banda... <laughs> Eh, ben trobat, eh? sí, sí, a més, a més és, és boníssim perquè la cançó té dues frases només dues frases, o sigui, la lletra de la cançó brilla per su ausència, però, però són, són bones i, i l'harmonia i, i el, el ritme és, és 100% unsa. Aquesta banda bilbaïna de Guiputxis, els guiputxis són les persones que han nascut a, a Guipúscoa, que se'ls diu guiputxis, però és una banda que es va crear a, a, a Bilbo, per tant, és una, és una cosa bastant paradoxal. Una banda de quipuchis de Bilbao, mm, cosa rara, amb la Yosune eh, com a vocalista i triquitilari, la Ushue eh, com a vocalista i, i a la pandereta, la Itora al violí, la Itzola a la guitarra i l'Inar al baix. I bueno, aquest bestebat, que espero que, que el caudiu i que ho veieu. Vinga! Vinga! Una més, més o menys la lletra va dir algo així com que una més i alguns deixaran de riure i un cop més i, i alguns s'acabaran rient. Bueno, és la última i alguns riuen i alguns no tant perquè s'acaba el concert. déu nhi el Sutxa com l'han partit aquí al pim-pam-pum. amb una Ballaruca de la bona, eh? Ballaruca. Aquesta, aquesta penya, la veritat és que tinc ganes boges de poder-los veure de poder-les veure en directe perquè prometen festivalaco de, de ballar, de, de saltar i de riure. Aquest, aquest segur que si visquessis allí al País Basc t'hauries fet un far de, de veure'ls, perquè ja... segur que parteixen la pana allí a sí, la seva terra. allà toquen a tot arreu. Ara només falta que facin un saltet cap aquí. Eh? Algun cop jo suposo que han vingut, però clar, venen molt, molt poquet, perquè a més és, és això, és el que dius, toquen allà cada cap de setmana, estan tocant a les festes de tot arreu. És una penya que han sortit que, que no fa pas tant, farà un parell d'anys com a molt que han sortit, i, i estan en, en tot l'ual. Molt bé, música combativa de la bona amb el Sunsa, molt bé, molt bé, Isma. pues <clears throat> doncs bueno, després de les veus femenines, ara vinc jo amb la temàtica vegan. Anem Porto un tema que es diu... Un, això podria ser homònim, quasi, que es diu Vegetariano, la cançó. <laughs> vegan Vegetariano. I també em passa una mica com amb els guiputxis de Bilbao, perquè aquest... He Quina buscat... és la paradoxa? Doncs que el xaval aquest crec que és nascut a Argentina, però a tot arreu se'n refereixen com un dels millors cantants de reggae de, de Xile. De Xile? Llavors, jo dedueixo, per lo que he buscat, no, no, he, no he trobat gaire info, però per lo que he trobat, dedueixo que és nascut a Argentina, però que, que és s'ha criat i s'ha fet allà a Xile. D'arrels argentines, però, però que deu viure i, i fer vida a Xile, no? Això és la meva aposta, però tampoc no t'ho puc assegurar. Sent de Xile, el Manolo segur que en sabria. <laughs> Manolo, a veure, aquest, aquest, aquest xaval eh, que es diu Òscar, però com si ho escrivessis al, al WhatsApp, allò menjant-te lletres, Òscar, O-S-K-R, Òscar. Òscar T. Espai T. Ahà, Òscar, Òscar T. Sí. I fa una mica de... Com t'ho diria? Ragamuffin. Esta canción es para todos los niños. vamos a beber comida, vamos a comer una semilla, va a crecer allá, vamos a agradecer. Cumpliendo el mandamiento que dice no matarás, cadáver no se alimento, cadáver no comerás, para que el sufrimiento no sea parte de la dieta, lo que sale del matadero en tu cuerpo no lo metas. El que la vida respeta, no come animales, porque para comer Dios creó los vegetales. No somos buitres ni chacales, somos seres humanos entero naturales, entero vegetarianos legumbres y cereales son para mí, sí. Frutas y verduras son para mí. Eh. La buena vida vamos a comernos fuertes, vamos a crecer, allá vamos a agradecer. Agua vamos a beber, comida vamos a comer, fuertes vamos a crecer, allá vamos a agradecer. No me interesa mezcla desconocida que viene con sorpresa, aleja el embutido, no como hamburguesa. Gallina en el gallinero, los muertos en el cementerio, para vivir no hay que matar, mejor pregúntame si quiero. Se ven tan lindos los corderos, están felices hasta que los llevan al matadero. De veras prefiero dejar que sigan respirando y saber que con la muerte no me estoy alimentando. No, legumbres y cereales, eso sí es para mí. Frutas y verduras de la estación en cualquier ocasión. Ja veus que a part de, bon fruit, de fruites i verdures també li foten al, a la ganja. <laughs> de, tot, de, tot, de tot però que sigui verd, no? De tot que creus que creixi de la terra. I tant que sí. Tot el que, tot el que sigui verd i de la terra, cap dins. Cap endins. I tant que sí. La Molt bona bé. vida, la bona vida. <laughs> sense, que Sense patiment, sense sofriment, tot, és Felici possible. Felicitat i alegria. No? És possible, clar que sí, és possible. <laughs> Un món en pau i sense, i sense mort. Molt guapa, molt guapa la proposta, com sempre, del mestre Tecles. Més música combativa, mireu, a partir d'ara hi ha un canvi. Hi ha un canvi, canviem de registre. Va, que ja tocava. Sí, ja tocava, sí, sí, eh? perquè això és el pim-pam-pum i aquí ja sabeu que, que pugem la cresta i, i ens agrada una miqueta les guitarretes i també que cridin i que es posin així si una miqueta... Si hi ha lletres combatives, entra qualsevol cosa, però el que ens mola aquí són les guitarretes. <laughs> És la xitxa, és la xitxa, i aquí comença la xitxa. Mireu, us porto una banda que s'anomena Silenceria, és la primera vegada que passen per aquí, per tant també els hi donarem la benvinguda. És una banda de punk rock feminista des de Xile, eh? no, no marxem eh, gaire lluny. Eh, el, el, el Manolo n'estaria orgullós de nosaltres. Sí, des de Xile formada per la Sabrina a la guitarra i a les veus, la Kenia al baix i als coros i la Paulina a la bateria i als coros. És un trio, de fet. És un temazo que és un cover de Flema del disc eh, tribut a Ricky Espinosa eh, que s'anomena el disc s'anomena La semilla de, de maldat del 2016 i el temazo en qüestió és El último vaso. El último vaso de vino? Cert. Sí. Sí, <laughs> el último, vaso, <laughs> el último vaso de vino precisamente ahora que agafaba la copa. <laughs> Enchúfala. vino toda la noche. Ja sabeu, noies, machete al machote i ante la duda, tu la viuda. Clar que sí, clar que sí, que no em passi ni un, me cago en dena, qualsevol subnormal que es posi així a fer tonteries i a dir, a dir qualtrapades i a fer qualtrapades, que passe per el machete i que, i que begui vi per darrera vegada. <laughs> déu nhi eh, Isma? Dedicada... Quina contundència sí, sí, sí. en el missatge em referia. I, i l'estil musical a mi m'ha recordat mogollon al, al Manolo Cabezabolo, no? Sí, sí, és, <laughs> és veritat. Amb aquesta veu una miqueta com fins i tot desganada. Sí, no? però, com, però la música... Com me la suda todos, estoy aquí por, sí, <laughs> porque es, me toca por estar. casi, ¿no? Estoy por estar, però con un amplio bienestar. Sí, jo, jo, jo també, la veritat és que em va, em va causar molta impressió aquest, aquest so garajero, perquè li van fotent, eh? Li van fotent tu per Sí, sí, una cosa no treu l'altra però la, la veu sí que és veritat que fins a cert punt eh, era una miqueta així. La volia dedicar tota aquesta xusma de, de la manada, tant de debò, tant de bo sigui ben aviat que hagueu fàstic, vist eh? I, i, per darrera i, vegada. I no només aquesta gent, sinó tot el, tot el que tot, representen. Tot, tot, no, i tota la cobertura que han fet els mitjans, sí. la cobertura entre cometes o entre... O, o tatxat, no sé sí, com sí, dir-ne. Sí. bueno, és, és, és una societat malalta en la que estem, que, que la veritat és que que no podem dir que estiguem perdent, però tampoc direm que estem guanyant. Tenim molta feina a fer i, i, i cal fer-la. déu nhi bueno. Que no en passi ni un. Més música combativa. Va, seguim, seguim. Jo ara... Torna el veganisme, el pim-pam-pum. Torna ah. el veganisme i continuen les guitarres. Ara ja jo també he fet el canvi de xip. Bé. Me'n vaig no gaire lluny tampoc. De Xile faig un saltet cap a Colòmbia. És el Chucho Merchan. El Chucho? Chucho Merchan. <laughs> Aquesta sí que és bona. El Chucho, mi col·lega Chucho. Clar que sí. Chuchamen. Aquesta va dedicada per tu. Totalment vegana. El Chucho Merchant, que a mi no em sona bé de res, però al buscar-ho a Google m'ha donat la, la sensació que allí deu ser com un... com molt famós, vaja. Un ídol, vaja. Sí. M'ha donat la sensació, no? L'estètica de tot plegat, sembla bé. Sí, eh? Però bueno, com que lo important d'avui no és res més que el missatge, almenys en el meu cas, Porto un tema que es diu, que ja ho diu tot, es diu Liberació Animal. Enxufa-la. fascinant. Fascinant, la veritat. Quina eh? mescla, eh? Quina barreja. O sigui, barrejaven ahir el pop-rock una miqueta, però després li fotien una miqueta el tema metalero, també. Sí, sí, sí. sí. I, bueno, ja et dic que lo, lo interessant era també la lletra, no? la temàtica de la lletra. I, bueno, potser no, potser no és un tema que hauria portat en un pim-pam-pum estàndard. Exactament. No? Però, però, bueno, no, no, ben, ben guapa, ben guapa. Ben a mi m'ha molat això, que barrejava el pop-rock però després feia canvi, perquè feia canvi bastant marcat amb, amb el metalillo, així bastant, bastant guapo. I, i... La part pop-rock, dèiem, que ens recordava una mica a l'estil del del rock and roll aquest com els Zeros del Silencio sí, no? pop rock aquell nacional <laughs> pop rock nacional <laughs> pop rock nacional és el que deien els amics del País Basc quan els paraven i els separaven quan els paraven al control de la policia i els separaven i els hi deien d'on veniu, no? Els hi deia la, la Guàrdia Civil els hi deia d'on veniu? No, venimos de, de tal sitio de escuchar pop rock nacional i aleshores es deixaven passar, per si cas. <laughs> molt bé, la veritat és que va molar molt i la, i la veu eh, una miqueta Tino Casal, que és un clàssic dels 80, podríem dir, d'això, de, del pop-rock nacional. Ben guapa, ben guapa ser, la proposta del mestre Tecles. Mireu, jo ara faré un viatge bastant llarg perquè ens anem al Japó, ens anem a la quinta forca. Eric, que no és que vagi... No és que anem, eh? Però que, que la, ja la, la música... Exacte, ja ens agradaria tornar al, al Japó. Però no, és que, és que són les Red Dogs, aquesta banda femenina de punk rock d'Osaka, al Japó, com dèiem, amb la Aruka al baix i a la veu, la Mai Mai a la guitarra i la Kasumi a la bateria. Mai és Mai. un trio, sí, Mai Mai. és un nom molt xulo. I, i és un tema que, que és tret de, del seu SoundCloud, el van editar el 2014, el SoundCloud, aquesta, aquesta pàgina web que tants problemes dona pels, eh, tema, pel tema del els drets de, de, de veu, de, de, de so, vaja, sempre que vols posar alguna cosa, si, si és d'algú no pots posar, i bueno, dona bastants problemes, però, però és des del seu SoundCloud del 2014 i és un temazo que, que clar, el que jo he trobat són, unes, és, són uns grafismes en, en japonès, per tant, <laughs> imagineu-vos el que he trobat, però que traduït vol dir vel de l'adult. <laughs> Vinga. Vinga. <laughs> Dogs, aquí al Pim Pam Pum, en aquesta edició 256, que t'ha semblat més com tecles. Li fotien, com li fotien aquestes xavales de, de Osaka, Aquí. Amb l'estribillo en anglès, però jo m'he estat fixant i... El... Bueno, l'estribillo no, la, les... Sí, a l'inici, eh, en eh. algun moment més, de, i, en, i a la part central van dient Are you ready aquest? Are you ready, are you ready, però tot lo de més en japonès. En japonès, clar que sí, clar que sí. Increïble. Que guai. Quina troballa. Celebro que t'hagi agradat. No serà la darrera vegada perquè no és la primera vegada que passàvem per aquí. Esperem que us estigueu passant també com el mestre Tecles i jo aquí al Pim Pam Pum. Més música combativa de la bona, això no s'atura. Som-hi. Quin face to face ens estem marcant. Eh? Sí, la veritat és que ara ja passant del, del, del, de l'equador del programa, ara ja comença, podríem dir, la, la, la recta final, que serà ben llarga, encara queden sistemes ben bons, però, però bueno, amb què, amb què se sorprendràs en aquesta setena, setena ronda? Jo me'n vaig al... a Melbourne. A Melbourne? Tu no també, abans ens hem donat compte que tu també hi aniràs. <laughs> jo eh? també aniré. A la següent o encara no? No, encara. Jo m'acomiado quasi... des de Melbourne. Vale, vale. Bueno, doncs jo faig una avançadilla i me situo allí. El 1987 són els psicòtic maníacs. O sigui, ojo, <laughs> <laughs> ojo peligro. ojo peligro. Ojo peligro. I això, aquest disc del 1987 a, a, a Tribe of Melbourne, o sigui, una tribu de Melbourne, i he triat el tema que es diu Meat, carn. Carn, i tant. Ara ja sí que és puncarrada, eh? Xitxa de la bona. Vinga, vinga, vinga. Vinga. Yeah! Déu-n'hi-do, déu nhi si no, no ha defraudat gens ni mica. Espectacular aquesta proposta que ha portat el mestre Tecles. déu nhi tio, com te l'has tirada, eh? Sí, sí, una mica... Aquesta fos, carn. Una mica foscos, no? Aquest so garajero de... Sí, també, cert, certament. Però jo, això ja és, forma part una mica també de l'època, no? El 1987, moltes coses d'aquest estil ja sonaven així, jo crec que no perquè ho busquessin, que ara ho pots buscar, perquè si no, era <laughs> així. Era, era així, era així de, de natura, vaja. <laughs> Molt bé, doncs continuem amb, amb el pim-pam-pum, continuem aquí des dels estudis de Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca. Us porto una, una proposta que també és nova, per tant li, també li donarem la benvinguda. Són eh, els Bite the Hand, aquesta banda de fastcore de eh, punk de Barna, són catalans i ja catalanes. Ja te'n vas al core, eh? Sí, ja veuràs, ja, ja veuràs que aquí hi ha un cert desgarre, despeine... Bueno, el, el on estaria orgullós de mi, segur, segur. <laughs> Eh, però ja veureu que el so també és, és en un directe, és en un directe, per tant el so es nota molt que és en directe, però, però hi van a, a saco paco, com, com dirien aquí al pim pam pum, i van a, a escar. És la Rebeca a les veus, el Pablo a la guitarra, el Pere al baix i el Xavi a la bateria. Des del directe a la Jungla Fest del 2017, aquest Hans. Mm -hmm. Rebeca, Pablo, Pere i Xavi. Sou unes bèsties pardes, bit de Han, espectacular. Espectacular aquest debut aquí al Pim Pam Pum, que no sigui la darrera vegada que vinguin. Feu un material que la veritat és que el que sona, sona molt bé. Cara, a misma sí. que ja, que ja m'has despentinat aquí a la, amb una que no m'esperava. Eh? El mestre Pollastre també estaria orgullós, minut i alguna de cançó, sí? Sí, sí, sí, sí. a veure, ara t'ho dic. U23. U23. El mestre Pollastre n'estaria ben orgullós. Ben guapa, ben guapa la proposta que acaba de tirar el mestre Isma. <laughs> és música combativa. A veure el mestre Pollastre si es passa per aquí algun dia d'aquests, que ara bueno, fa dies que no ve. És, això, és, això és veritat. Això és bueno, veritat. va vindre al, al el Festivalaco de Caspa. Sí, de Caspa sí. eh? Això no s'ho sí. va perdre. I s'ha de dir que tenen un grup que sóc tan mal amic, me cago en dena, que ni me'n recordo del, del nom, però és una banda que són de Barna, que hi ha el Gos, que hi ha ell mateix i que hi ha el Vicentito i que l'altre dia van fotre un bolazo a Porto Rico Sisters, al, ah, al mític local de, de Barna. Algú m'havia dit d'això, sí. molt bé i que estaré ben, ben darrere d'això perquè la propera vegada que toquin em tindran... No, sí, és, em consta que els hi va anar bé com sempre. Sí, sí, eh? bé, bé, bé. Està sempre... <laughs> està sempre liant-la, però, però sí que és veritat que la propera vegada que toqui el grup del Pollastre, del Gossi i del Vicentito, si puc estaré al davant. I, tant I, que sí. I qui canta? Qui deu cantar? El... Perquè en les seves bandes originàries els dos canten. És que són quatre i el quart no me'n recordo, potser el quart és el cantant i el... jo sé que el, el Pollastre potser és el que canta, perquè a Morapio qui cantava era el Pollastre. o sigui això, que de, de no, I el Gos també canta... Al... Sí, a, a, és veritat, a, a Insert Show. A Insert Show. No? Sí, sí. Des d'aquí una abraçada, de... des d'aquí una abraçada als amics que, que ens escolten de tant en quant i els hem d'anar a veure, i tant que sí. Més música combativa, ara segueix la, la, la, la ristra de música vegana que està portant el Mestre Tecla, juntament amb la ristra de música feminista o en femení que intento portar jo. Amb què ens sorprendràs ara, bonic? Això és una versionaca... Oh! Una... Oh, oh, oh! Ja sé la que és. En la línia de frente, sí. en la línia del frente, perdó. Sí. És una versió naca amb la lletra adaptada i no només la lletra, perquè ja veureu que fins i tot en, per moments costa d'identificar, però... Però l'és, però l'és. Però l'és. Sí que és en la línia de frente, mítica de Cortatu. Versió naca de Cortatu que ens fan els Eu Libre i crec que està extret del seu disc Vox Populi, però m'ha costat molt trobar la info i no puc assegurar. Però és un temacle Te com una no. casa. Per la vena. Siempre me ha interesado esa jerga que emplea las sombras. Hablan de batallas que no puedes librar con palabras. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean las sombras. Hablan de batallas que no puedes librar con palabras. No queda más excusa ni nada más de que hablar, nada más coherente que la clandestinidad. acabó la burocracia, la obediencia ciega que anula tu conciencia y te convierte en marioneta. Salta una valla en silencio, respira en cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas rejas bajo la luna, en la boca que calla, la mano que actúa. Salta una valla en silencio, respira en cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas rejas bajo la luna, en la boca que calla, la mano si escuchas esto, prepara tu mente para vivir en la línea del frente. Salta una valla, en silencio respira. En cualquier jaula está la primera línea, la primera línea, la primera línea, la primera línea. La primera línea. En cualquier jaula está la línea del frente. Sombra, sombra, deslizándose en la noche. Sombra, sombra, sin rostro y sin nombre. Frente a frente, liberando un animal. Frente a frente, a ti mismo consecuente. Sombra, sombras, frente a frente. mismo consecuente no quedan más excusas ni nada más de qué hablar, nada más coherente que la clandestinidad. Que la noche te abrace, que la luna te alumbre y las estrellas te orienten cuando estés en el frente. Salta una valla, en silencio respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas bajo la luna. En la boca que calla, la mano que actúa. Salta una valla, en silencio respira. En cualquier jaula está la primera línea. Rompe esas bajo la luna. En la boca que calla esto, prepara tu mente para vivir en la línea del frente. Salta una valla, en silencio respira, en cualquier jaula está la primera línea, la primera línea, la primera línea, la primera línea. En cualquier jaula está la línea del frente. no, no era guitarreada, però, però era amb bones bases i ben rapideta, ben rapideta, i sí que és veritat que, que feien, feien scratch i, i que recordava molt, perquè a més era versionaka de Cortatu, a la línia del frente, ben guapa, espectacular la, la, la tria que has fet avui, tota vegana, Déu-n'hi-do, déu nhi déu més tecles com, com t'has posat avui. Aquesta és una cançó que va dedicada al, al Frente de Liberació Animal, no? que arreu del món han fet, bueno, són coneguts, per les seves accions. Sí, sí. I aquesta cançó té un videoclip que els, on els emulen una mica, no? que sí, eh? s'encaputxen i, i entren a granges, entren a, a, a, a cases de caçadors que tenen els seus gossos allí eh, en gàbies i, bueno, i, i els alliberen els animals. No? És, és el que fa aquest, col·le aquest col·lectiu, és Alliberen a animals. Alliberen, són ja el Frente de Liberació Animal. Que I és el que fan. I fan textualment això. Sí. Que guapa. Que guapa la proposta i que guapa la idea i que guapa com, com la porten endavant. Sens dubte, aquests vídeos han de valdre molt la pena, no se'ls perdeu. Ben guapa, com dèiem, la proposta del mestre Tecles, molt, molt al final, molt, molt esbarades. Anem en aquesta edició 256. La això es va acabant. Es això va es va acabant, però a marxes forçades. Queda aquesta i, i el comiat. Mireu, i aquesta és una banda que fa, fa força dies que la tinc a la, a la recàmera. Són The Interrupters Crec que és la primera vegada que venen al Pim Pam Pum, una nova benvinguda, banda de punk ska de Los Angeles, a Califòrnia, als Estats Units, amb la Amy a les veus, el Kevin a la guitarra, el Justin a la, a la, al baix i el Jesse a la bataca. És un tema homònim de, del nom del grup, The Interrupters, eh, perdó, és un tema homònim de, de l'LP, eh, homònim de l'LP, l'LP es diu The Interrupters com, com la banda i és un tema que porta com a títol Take Back the Power. tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street? Interrupters, aquí partint la pana, fent tremolar ciments de Can Capablanca, espectaculars aquí al Pim Pam Pum. Molt, molt, molt bé, Isma. Sí, eh? sí, sí, la veritat és que molt guapa la veu de l'Aimi. Això de quin de quan has dit que és? Això és de, no, de fet no ho he dit i se m'ha quedat el tinter, això és del, del, del 2014. Del 2014, doncs pues això sona a, als anys 90, tia. Sí, aquella sí, música... sí, aquella música de punk rock yankee, punky yankee que li diem aquí. Yankee, sí. Sí, la veritat és que ho fan molt bé, és del 2014 i hi ha una cosa que jo tinc ganes de seguir més la pista d'aquests uh, Interrupters, que és que es fan, es fan dir que fan música punk ska. I jo el punk l'he escoltat, però l'ska per enlloc, clar. I a veure, a veure Segur si... que hi ha alguna cançó a, a veure si, claro, claro, a veure si li trobem alguna cosa bona. Vaja, que no serà la darrera vegada que vinguin. Hosti, Isma, que això <laughs> ja està, eh? Ja, tio, me cago en nena. Mira que ens ho veiem costa amunt, perquè tu i jo sols sempre costa una miqueta més, però, però fins aquí arriba aquesta edició del 156 del Pim Pam Pum. Ens acomiadarem amb un parell de temes. Que... No ha vingut la Noe, no ha vingut el Palli, no ha vingut l'Eric, no ha vingut el Manolo, no ha vingut ni Pachi. Me cago en nena, però que bé que hem estat. Eh, déu nhi eh? Música ja, variada. Jo crec que ho ha fet això de les dos pedazos seccions que ens hem marcat sí, aquí. Sí que ens ha fet estar entretinguts i amb tema que comentar. Ha vestit prou el programa, jo crec que el fet de que haguem portat música exclusivament vegana o exclusivament femenina, femenina perdó, eh, ha ajudat i bueno, arriben a aquests dos últims temes, com sempre. Sí, que pues, seran en la línia del programa, no? Són els Antisystem, també ja pel nom, igual com els psicòtic maníacs d'abans, amb, el, amb el nom ja d'Antisystem ja veus una mica per on aniran els tiros. És una banda de, també... Bueno, també no, és una banda d'Anglaterra. He triat un tema que es diu What No Meet, extret de l'any de l'àlbum de l'any 1984, també. déu nhi és porto... He trobat música d'aquella època, no? Déu-n'hi-do, déu nhi déu si te n'has en, enrere, si te n'has anat enrere. Del 1984 que es diu No, no Laughing Mother. Molt bé, i abans del mestre Tecles deia que aniríem a Melbourne i així és, en la meva darrera eh... bala, clar que sí. Són, són una banda que també és, és novella, aquí al Pim Pam Pum, són els Strangle Gold, Strangle Hall, perdó, banda de street punk de Melbourne, Austràlia, amb l'Isa a les veus i a la guitarra, el l'Isa al, al, a la bataca i el Ben al baix, a més del Brot a l'altra guitarra. És un tema de l'àlbum homònim Take Control i l'àlbum es diu eh, i la cançó es diu així mateix, Take Control. Amb aquesta s'acomiada aquesta edició 256. Quants homònims, Isma? Sí, avui hem vingut homònimament parlant i, i molt content, la veritat que molt content d'haver pogut, pogut fer un programazo com el que ens hem marcat tu i jo, Mestre tecles. Tot i que Trobem a faltar la companyia, eh? Sempre, sempre. Ens, falta, ens falten inputs i ens falta una miqueta de relació i ens falta que estiguin aquí, que ens expliquin com els hi ha anat la setmana. Ens falta la companyia del, del Manoli i de l'Eric. Bueno. A veure si a la propera venim tots. I tant que sí. A la propera serà el 257, que esperem que sigui d'avui en 8. I com sempre us diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta!